Kokia nuostabi ta ramybė. Nėra kitos ramybės kaip ši. Atsiverskime šį vakarą ketvirtą romiečiams skyrių 17 eilutę. Kas iš jūsų džiaugiatės, būdami Dievo namais? Nepasakiau Dievo namuose, Dievo namais. Norėčiau kalbėti jums šį vakarą tema išpažinimo gale. Išpažinimo gale. Romiečiams ketvirtas skyrius 17 eilutė. Kaip parašyta, aš padariau tave daugelio tautų tėvų, tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius. Ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Pasiklausykite. Aš padariau tave daugelio tautų tėvų, tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivina mirusius. Ir tai, ko nėra, vadina taip, lyg būtų. Paulius faktiškai mato atjauninimą arba perkeitimą Bromo kūno kaip prisikelimą. Ir jis faktiškai mato tai kaip šešėlį Kristaus prisikelimo. Ir žiūrėkite, nesant jokios vilties, Abromas patikėjo viltimi. Tai mano tėvelis. Ar suvokite, kad naujame testamente ne vien tik Paulius kalba apie Abromą? Šis žmogus yra paminėtas daugiau kartų Naujame testamente negu bet kuris kitas individas. Kodėl? Nes jis buvo toks didis žmogus. Rodos, lyg tai kažkas apie šį žmogų būtų antgamtiško, iš kito pasaulio ir niekas to negalėjo suvokti. Stebėkite, nesant jokios vilties, Abromas patikėjo viltimi ir taip tapo daugelio tautų tėvų. Kaip jam buvo pasakyta, tokie bus tavo palikuonys. Jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu, angliškai mirusiu. Ar šis žmogus beprotis? Taip, ir jo tėvas. šlovė. Jis nelaikė savo kūno apmirusiu, nors jam buvo apie šimtą metų ir Saros iščių apmirusiomis. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet buvo tvirtas tikėjime, teikdamas Dievui šlovę. Jis taipogi buvo šauklys, teikiantis garbę Dievui. Ir būdamas visiškai įsitikinęs, jog ką jis pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Dabar nusigrėžkime nuo baptistų, metodistų, liuteronų idėjų, kurie sako, kad tiesiog tikėjimas Dievu yra išskaitomas teisumu. Tiesiog pažiūrėkime į tikrąją perspektyvą iš to žmogaus apreiškimo, kuris pamokslavo apie tai. Todėl jam tai, kas tai, tai, apie ką mes ką tik perskaitėme tose eilutėse, tai jam buvo įskaityta teisumu. Žmogus, kuris gali tikėti dievų tokiu būdu, yra teisus žmogus. O aš noriu būti tokiu, o jūs – Pasimelskime drauge. Viešpate Jėzau, mes tokie dėkingi tau šį vakarą už šias nuostabes, didingas rašto vietas, kurias mes ką tik perskaitėme. Ir mes žinome, kad tai buvo ši knyga, kuri faktiškai pradėjo Liuterio mąstymo perkeitimą. Jis buvo užaugintas kaip katalikas, jame buvo įskiepytos katalikybės doktrinos, tačiau kai jis pradėjo skaityti apie Abraomą, Kažkas pradėjo judėti šio žmogaus sieloje. Ir mes šiandien tai vardėjame reformaciją. Ir mes tokie dėkingi viešpatė, jeigu tai padarė tam žmogui, kuris buvo tokioje tamsoje, tai perkite jį. Ir netgi po to, jis vis tiek dar tebe buvo tamsos dalyje. O ką tai turėtų padaryti mums šiandieną, kada vakarinė šviesa sugrįžo ir sugražino pilną žodžio atstatymą. Aš meldžiu, kad tu padėtum mums, kai mes žiūrėsime į tai šį vakarą, te tu išmokysi mus. Te tu paimsi mūsų širdis, mūsų protus. Te jie bus atviri. Te antgamtiškumas nužengs ir jie į vidų, tai yra Kristaus protas. Te tu kalbėsi mums, kaip tik tu vienas gali su mumis kalbėti. Niekas taip negali daugiau su mumis kalbėtis. Paimk mūsų širdis, te jos taps tinkama dirva Jėzaus vardu. Ir šventieji pasakė, telaminus tai Dievas galite sėstis. Iš tiesų, tai didelė privilegija, kurią mes turime būti kartu susirinkusiais Dievo namuose. Dauguma serga, jie keliauja. Žinote ką, aš manau, kad jeigu mes jau esame čia, mes tikriausiai turėtume turėti susirinkimą. Ką jūs manot? Viešpats yra čia, angelai yra čia, Jūs visi skyrėte laiko pasiruošimui, kad čia ateitumėte ir aš ruošiausi. Tai ką pasakysite, jeigu mes tiesiog turėsime susirinkimą, pamiršime apie įjimą kažkur tai valgyti ir dar kažkur kitur įjimą, tiesiog sutelkime dėmesį į tai, ką viešpats mums paruošė šį vakarą. Aš tikiu, kad jis turi iš tiesų gerų dalykų, dalykų, kurie suteiks mums naudą. Taigi, kalbant apie išpažinimą, visados yra ta baidyklė mūsų prieš akį, patalpinta, kai mes bandome pozityviai mąstyti ir krikščioniškasis mokslas, apie kurį jūs tikriausiai skaitėte ir girdėjote, kuo jie tiki. Ir tai yra visada prieš mus, kad nuliūdintų mūsų protus. Bet tai tiesos nepakeičia to, kad Dievas turi savo žodyje. Taigi mes nenorime iš tiesų sutelkti dėmesio į negatyvėje dalį. Mes norime pažiūrėti į tai, kokia yra nauda mums, kaip Dievo žmonėms, kurią Jis mums paliko, kaip savo vaikams. Kai mes žiūrime Abromą ir žinome, kad Dievas jam pažadėjo kažką nepaprasto. Atsiminkite, Abromas nebuvo žydas, jis buvo buvo svetimtautis, jis buvo pagonis, jis buvo stabmeldys. Taigi tai nebuvo, kad jis buvo kažkoks antgamtinis, išskirtinis virš kitų žmonių. Jis tiesiog buvo išrinktas Dievo. Taigi Dievas davė žmogui kažką, antgamtinį gabumą, gebėjimą tikėti. Ir kai mes žiūrim ir matome, kaip jis tikėjo Dievu, jis neturėjo su kuo tikėti Dievu. Atsiminkite, jis neturėjo parašytos Biblijos, nebuvo nei vieno pažado, kurį Dievas būtų jam davęs, kurį jis būtų galėjęs perskaityti iš Biblijos, nebent Abromas pats kur nors užsirašė tą pažadą, kad tai jam būtų padrasinimu jo kelionėje. Tačiau jis neturėjo nei Biblijos, naujo seno testamento, jis neturėjo kasečių, MP3 grotuvų, kompiuterių, kompiuterinių programų, paieškos Dievo pažadų. Jisai turėjo prieiškimą ir tikėjimą to, ką Dievas jam pasakė. Jam buvo tai ant tiek realu, kad tai buvo virš žmogiško paaiškinimo, tai buvo virš žmogiško suvokimo, kad kad žmogus gali tikėti tokiu pažadu, kai tiek daug negatyvių dalykų yra nukreipta prieš jį. Abraomas tiesiog tikėjo, lyg tai jis būtų gavęs dieviškai depozitą iš Dievo, kuris padėjo jam tikėti tokiu būdu, lyg tai pats Dievas jame būtų tikėjęs, ir jis būtent tai ir turėjo. Tame kažkas lipėjo, virš visų žmogiškų dalykų, negatyvumų jis galėjo žiūrėti tiesiai dieviškai pažadą ir tikėti, kad Dievas tai pasakė. Ne tik jis tai pasakė, pasakė, bet jis faktiškai tai išpildys. Kai mes mastome apie šį vyrą, Senajame testamente tai yra didingas dalykas bendrai, bet kada Naujajame testamente Dievo vyrai patepti šventąją dvasę rašys apie šį žmogų, apibūdins Abromo tikėjimo būdą, tai yra neįtikėtina beveik, kad žmogus Senajame testamente, bet gimimo iš aukšto galės tikėti aukštesnių lygių, negu žmonės šiandien atgimė iš aukšto tiki. Pasakysi, kaip jis galėjo tai padaryti. Jis nebejojo Dievo pažadų per netikėjimą, jis nebejojo Dievo galimybę išpildyti pažadą. Jis nesuvokė nei laiko, nei meto, kuriuo tai išsipildys, bet kažkaip jis tikėjo, kad Dievas tai padarys. Atkreipkite dėmesį ketvirtame skyriuje 19 eilutėje. Jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu. Žiūrėkite, kaip jis tai pasako. Nepavargo tikėti. Taigi Abromas nebuvo silpnas praktikuodamas savo tikėjimą, nes jis tikėjo, kad Dievas tai padarys. Jis nebuvo silpnas ir kituose aspektuose. Jis ne tik, kad žinojo, kad Dievas galės padaryti, bet jis žinojo, kad jis padarys tai jam. Nesvarbu, su kiek žmonių dar Dievas būtų turėjęs reikalą tuo pačiu metu, Abromas sutelkė savo protą, sielą, savo visą esybę į pažadą, kuris buvo jam pasakytas. Jis netmetė visų kitų ir nepasakė, aš tik vienintelis einu į priekį, Dievas tik su manim dirba. Buvo daugybė kitų žmonių ant žemės paviršiaus, mes nežinome, bet dėmesys Abromui buvo tas, kad Dievas dirba su manimi. Ir tai yra tai, kad Dievas man pasakė. Ir tai išsipildys mano gyvenime. Amen. Man patinka, kai mes galime žiūrėti į pasaulį, matyti, ką Dievas daro Zimbabvėje, Pietų Afrikoje, Afrikoje, Japonijoje ir kitose pasaulio dalyse. Mes turime tame dalį, ačiū Dievui už tai. Bet kada mes pasiekime galutinę ribą, aš noriu žinoti, ką Dievas man pažadėjo kaip individui. Aš noriu padėti kitiems tame, kame aš galiu padėti. Bet kada viskas yra baigta, aš noriu žinoti, ką Dievas pažadėjo Doniui. Aš noriu pasiekti to savo gyvenime. Pažiūrėkite į tą žodį. Nelaikė savo savo kūno apmirusių žodis nelaikė. Laikyti, tai reiškia pamatyti, suprasti, dėmesingai apsvarstyti, į kažką sutelkti savo akių, oho, akių ar proto dėmesį. Taigi Abromas nesėdėjo ir nemastė, koks jis senas buvo. Jis faktiškai nesėdėjo ir nemastė, kaip tai buvo neįmanoma. Jis nemastė, kokios apmirusios saros iščios. Jis nemastė, kaip tai buvo neįmanoma sulaukti sunaus, arba kad Sara pagimdys, kaip ją išnešioti tą kūdikį bus neįmanoma, jis nemastė, nemastė, nemastė apie tos negatyvius dalykus, jis manė apie vieną, Dievas tai išpildys. O jis juk galėjo apie tai mąstyti, tai būtų labiau natūralu, protiškai suprantama, jeigu jis būtų mąstęs apie tai, bet pažadas nebūtų išsipildęs, nes tai būtų negatyvu ir priešinga Dievo pažadui, kurį Dievas jam davė. Ir žiūrėkite, Paulius sakė, mirė. Jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu, angliškai mirusiu. Žiūrėkite žodžio reikšmė. Visiškai išsekęs visiškai išsekęs, netekęs jėgų, atimti kieno nors jėgas. Taigi jis buvo visiškai išsekęs, o man 56 metai ir aš kartais taip jaučiuosi. Taigi pamastyk, štai vyras, jam šimtas metų, jis buvo išsekęs, protiškai, visiškai protas vaikas tau pasakytų, kad nėra būdo, kaip jis galėtų tapti tėvu. Jo žmona negalės susilaukti, neįmanoma, kad tai įvyktų ir jis į tai net neatsižvelgia. Tai yra labai subtilus dalykas, kuriame mes turime turėti balansą, nes kai žmonės girdi tai, jie man masto apie pozityvų kalbėjimą, pozityvų mąstymą, labai sunku mūsų protose išlaikyti balansą, kadangi mes norime, kad mūsų liūdimas būtų pozityvus, Ir tada žmonės pasakys, na, ar aš turiu kitam pasakyti, kad aš sergu. Jeigu aš einu pas daktarą, po to sutinku savo draugą, jis manęs klausia, kaip tu laikaisi? Ar aš turiu jam sakyti, aš sveikas, man viskas tvarkoja, aš nesergu. Ar aš visgi turiu pasakyti, kad aš sergu. Žiūrėkite, Bromas nebuvo absoliutinis religinis fanatikas. Jis nebuvo tokio tipo žmogus, kuris vaikščiojo ir sakė, man 18, man 18, sarai 18. Jeigu būtų buvę neteisinga sakyti, kad Abromo kūnas buvo miręs, Biblija nebūtų to pasakiusi. Taigi Biblija nepasakė, kad Abromo kūnas nebuvo miręs. Biblija pasakė, kad Abromo kūnas buvo miręs. Ir Biblija pasakė, kad Abromo žmonos iščios buvo mirusios. Taigi tai nebuvo neteisinga. Kas būtų buvę neteisinga, jeigu tai būtų buvę Abromo liudijimu? Taigi jis nenegė fakto, kad jo kūnas buvo miręs. Taigi jeigu tu susirgi ar sunegaluoji, ką tu neisi pas daktarą, brolis Brahmas pasakė, kad protingi žmonės eis. Na, jeigu kažkas su tavimi netvarkoj, ką tu negali gerti vaistų, gali. Jeigu tie vaistai buvo įrodyti, kad jie padeda tau, O, aš prarysiu kiekvieną tabletę Jėzaus vardu ir pasimelsiu už ją. Jeigu tai yra kažkas, kas tau padeda, gerk tai. O, jeigu žmonės manęs paklaus, kaip tu laikaisi, pasakyk, na, simptomai vis dar tebėra mano kūne, tačiau tikėjimu aš būsiu išgydytas. Tai nėra mano liudijimas. Aš būsiu visiškai išgydytas. Pažiūrėkite, dauguma žmonių sako, o, aš visiškai sveikas, aš nesirgu, sako, kai jų paklausė. O daro štai tokias grimasas. Ar tai yra naujas būdas išreikšti, kad esi sveikas? Galbūt aš praleidau tai? Bet tu padarai savo liūdimą tokį. Jo žaizdomis aš esu išgydytas. Aš sveikstu. Simptomai galbūt dar tebėra, bet jie ilgai neužsilaikys, kadangi jis išgydė mane. Te tai bus tavo liūdimas. Avromas nevaikščio ir nesakė, Sara nesena, aš nesenas, aš stiprus, aš valus. Tai buvo faktas ir Abromas galėjo jį pripažinti ir suvokti, kad jo kūnas buvo miręs, tačiau tai jam nepakenkė, tai nepakenkė jam nei kiek. Žinojimas, kad Saros iš šios mirusios ir kad jį negalės pagimdyti. Tačiau tai nebuvo jo liūdimas. Broli Doni, bet daktaras pasakė tą, na ar trečią. Daktaras tau pasakė tai, ką geriausiai žino. Ką aš turėčiau žmonėms pasakyti? Ir turėčiau pasakyti, ką man daktaras pasakė. Pasakyk jiems tai. Bet nepadaryk tai, ką daktaras tau pasakė savo liūdimu. Tavo liūdimas nėra tai, ką daktaras pasakė, o ką Jėzus pasakė. Ar suvokite? Žiūrėkite, jis nepavargo tikėti ir nelaikė savo kūno apmirusiu Tai reiškia visiškai išsekęs, netekęs jėgų. Nors jam buvo apie šimtą metų ir caros iščių apmirusiomis nelaikė. Tai nebuvo taip, kad jis nežinojo to. Tai nebuvo protas kontroliuojantis materiją, kad jis įsakydavo, tai mūsų nevargina tas apmirimas. Jį žinojus atsikeldavo su skausmu, ryte turėjo įvairius negalavimus, bet jo mintis nebuvo nukreiptos į tai. Jo pastovus dėmesys nebuvo nukreiptas koks apmiręs jis yra, kokia jinai apmirusi yra, jo dėmesys buvo nukreiptas į Dievo pažadą. Jo liūdimas buvo, kaip jautiesi Abraomui, garbė Dievui, mes turėsime kūdikį. Kaip jautiesi Sara, nejaučiu jokio skirtumo, garbė Dievui, Sara, nebejok, mes turėsime tą kūdikį. Žiūrėkite, brolis Brankamas, kai jis kalba apie tai, jis kartoja vėl ir vėl, kad Abraomas vis klausinėjo ir klausinėjo Saros, kaip tu jautiesi, o jinai atsakydavo, jokio skirtumo nejaučiu. Bet tai nepaveikė Abromo. Abromo liudijimas netapo negatyvus, jo liudijimas buvo Sara, nebejok, Dievas tai pasakė, mes turėsime kūdikį. Žiūrėkite, Abromas nekreipė dėmesio į tai, nors tai buvo absoliutus faktas. Faktas, kad jo kūnas buvo miręs. Tai buvo faktas, kad jos iščios buvo mirusios, bet tas faktas nebuvo jo liudymų. Galbūt yra faktas, kad yra vežys rengeno nuotraukoje matomas, galbūt yra faktas, kad kraujuje cukraus ligmo pakilęs, Taip, neturi paveikti tavo liūdimo, nors tai yra faktas. Žiūrėkite, mums reikia gauti balansą, kad žinotume, kaip elgtis. Nekriskite į vieną kraštutinumą ir sakykite, aš daugiau niekam nesakysiu, kad sergu. Ne, tu turi sakyti tuos dalykus. Daktaras pasakė, kad tavo cukraus ligmo kraujoje pakilęs. Taip, bet daktaras Jėzus man to dar nepasakė. Tad jeigu aš turiu susileisti vaistus, aš susileisiu juos Jėzaus vardu ir aš pasveiksiu. Bet vaistų susileidimas nėra mano liūdimas. Mano liudimas yra raštas. Aš nepaisysiu diabeto testo. Aš nepaisysiu rentgeno nuotraukos ar kokią problemą jūs beturėtumėte savo gyvenime. Žiūrėkite, brolis Brankamas sako, dabar Abromas nekreipė dėmesio į tai, kiek jam buvo metų, koks apmiręs jo paties kūnas buvo. Atkreipkite dėmesį, jis nepasakė, kad Abromas to niekada nepaminėjo, kad jo kūnas toks buvo. Abromas nesakė, aš neapmiręs, aš gyvas. Man yra šimto metų, iš tiesų, Tu atrodo kaip šimtametis, tu kalbi kaip toks, tu algiesi kaip šimtametis. Jis to nedarė. Jo liūdimas buvo, aš turėsiu tą berniuką. Jis galbūt net nežinojo, kad jis įgaus kūno perkeitamą. Biblija nesako, kad Dievas jam tai pasakė. Jis tiesiog žiūrėjo į pažadą. Abromai, kaip tu laikaisi? Mes turėsime tą kūdikį. Abromai, tu dar neturi jo? Taip, bet aš jį turėsiu. Pažiūrėkite į jo liūdėjimą. Jo liūdėjimas nepasikeitė dėl faktų. Jis nesakė, o, viskas puiku, puiku, nesvarbu, aš krikščioniškojo mokslo praktikantas, jis buvo tikintysis, o ne krikščioniškojo mokslo dalyvis. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, koks apmiręs jo paties kūnas buvo ar apmirusias Saros išės, jis tiesiog žiūrėjo į ką? Į tai, ką jam Dievas pasakė ir toliau garbino Dievą už tai, ką jis pažadėjo. Man patinka šita vieta, Bromas žinojo, kad jo kūnas buvo ne ką geresnis už numirėlio, Tai nejaugi Abromas tai žinojo ir tai nebuvo netikėjimas jam pripažinti tai, kad aš senas vyras, mano kūnas miręs. Aš pasakysiu jums kai ką, draugai. Jūs galite manyti, turi pozityvų išpažinimą ir tikėjimą, kai jūs esate pas daktarą ir daktaras atranda įvairias problemas jūsų kūne, jūs sakote, palaimintas Dievas, Jėzus neturi padidėjusio cukraus ligmens. Tu ne Jėzus. Jėzui neskauda nugaros. Tu ne Jėzus. Tu esi neišpirktas mirtingasis tavo kūnas. Ir tu gali šį nusistatymą turėti, bet mes tave greitai laidosime ir tu manysi, kad turi tikėjimą. Ne, tai nėra tikėjimas, tai yra užsispyrimas. Abromas nepasakė, aš nesu senas vyras. Jis suvokė ir pripažino ir pasakė, aš esu senas vyras. Garbė Dievui. Aš pripažįstu tai, kai esu pusę tik tai jo amžiaus pasiekęs. Bet tai nebuvo jo liudijimų. Aš kažkaip turėsiu tą sūnų. Pažiūrėkite, Abraomas žinojo, kad jo kūnas buvo neką geresnis už numirėlio, bet jis nelaikė jo apmirusiu. Ar tai nenostabu, kaip tai buvo atskleista? Tiesa yra visada kelio viduryje. Ir kada mes išgirstame tiesą, dauguma žmonių nueina arba į dešinę, arba į kairę kelio pusę. Aš noriu būti kelio viduryje. Tai yra šiukšlės, kurios yra nuplaunamos į abi kelio pusės. Aš noriu būti kelio viduryje. Jeigu turime problemą, ją reikia pripažinti, suvokti, kaip mes galime padaryti savo poreikį žinoma bažnyčioje. Pasimelskite už mane, aš turiu tokią problemą, daktaras pasakė tą ir aną, bet neleis tam tapti tavo liudijimu. Na, aš depresijoje, aš ir būsiu depresijoje visą laiką. Ne, tu peržengi ribą dabar. O aš visados toks buvau, visi mano šeimoje tokie buvo. Dievas to nenori tavo gyvenimui, kad jis toks būtų. Žiūrėkite, jauna mergina, jis vedė savo įsiserę, netikrą seserį, gyveno su jie visus šios metus, o dabar jie 90 metų, jiems 100 metų. Bet jis apie tai net nemastė, nepaisė to. Kaip tu gali nemastyti, kad tau šimtas metų, kai tu esi šimtametis? Kaip tu gali nemastyti apie tai? Nebent kažkaip tu perprogramavai savo mąstymą. Mes prieisime prie to ryte, Tačiau jūs suvokite, kada Dievas sukūrė šį žmogų, jis sukūrė nuostabų kūrinį. Tavo protas yra suskirstytas į du regionus, dvi sferas – sąmonės sfera ir pasąmonės sfera ypatingai intelektualus asmuo naudos 5 procentus sąmonės sugebėjimų. Šie 5 procentai kontroliuoja kasdienį gyvenimą. Kiti 95 procentai kontroliuojami pasąmonės. Vidutinis asmuo, toks kaip aš, tu ir kiti žemiau, jie sugeba išnaudoti 1 procentą sąmonės. Visa kita yra kontroliuojama pasąmonės, absoliučiai pasąmonė. Dalykai, kuriuos tu darai, išmokai. Tau net nereikia mąstyti apie juos pirmojoje sąmonės sferoje. Pasakysi, o tai klaiku. Ne, tu turi dėkoti Dievui už tai, nes jeigu to nebūtų, tai miegodamas uždustum. Kaip tu manai, kas kontroliuoja tavo kvepavimą? Pasąmonė. Kas kontroliuoja tavo širdies plakimą? Pasąmonė. Kas kontroliuoja visus šios dalykus, kada tu nesi savo pirmoje sąmonėje? Pasąmonė. Taigi pasąmonė yra ta vieta, kuri iš tiesų slypi tikėjimas. Jis yra tas žmogus variklių skyriuje laive. Bet tavo pirmoji sąmonė yra žmogus ant denio. Jis yra kapitonas, kuris duoda įsakymus ir dėvi gražią uniformą. Bet ta žmogus variklių skyriuje apačioje, tepaluotomis rankomis jis yra, jis iš tiesų ir varo laivą. Taigi tame, tai, ką mes išmokome, tai yra iš tiesų stebėtina. Dauguma to, kas lypi pasąmonėje, yra išmokta sulaukus šešių metų. Šešių metų. Taigi ten slypi mūsų elgesys, mūsų veiksmai, mūsų sąsajos su kitais žmonėmis, visa tai kyla ne iš pirmosios sąmonės sferos, bet iš pasąmonės. Paklausykite, tai apie ką mes mastome, tai kyla iš pasąmonės. Taigi mes išmokstame įvairius dalykus. Mes, tarkime, buvome sužeisti individo vaikystėje, kuris turėjo žilus plaukus ir atitinkamą akių spalvą. Ir po daugelio, daugelio metų mes sutinkame panašų žmogų ir mūsų pasąmonė yra sudirginama. Taigi, įsivaizduokite, šitas žmogus Abraomas turėjo turėti kažką giliai savo viduje. Jisai jau nebepripažįsta, nebesuvokia šio fakto savo gyvenime, kad jis yra senas. Kaip tu gali nemastyti, kad tau yra šimtas metų? Kaip tu gali nemastyti, kad tu sergi? Kaip tu gali nemastyti, kad tu esi depresijoje? Ir štai aš užduodu jums visus šiuos klausimus, o jūs neturite atsakymų. O aš turiu, jeigu norite juos išgirsti. Taigi žiūrėkite, dabar Abraomas nevaikštinė ir nesakė, na viskas puiku, mano protas kontroliuoja materiją, būtent tokiu būdu tai ir įsipildys. Ne, jis to net nepripažino, jis nemastė apie tai, tai net neteidavo jam į galvą. Kodėl, kaip tai galėjo būti? Tai net netėjo jam kaip mintis į galvą. Ir jis net neturėjo šventosios dvasios. Kodėl? Štai paprastas atsakymas. Jis visą netikėjimą išvijo lauk. Tai šis netikėjimas nebuvo tik jo dvasioje, jis taip pat buvo ir jo pasąmoniai. Dabar leiskite man jums tai paaiškinti tokiu būdu. Šie žmonės, kurie tyrinėja tai, jie sako, kad tavo smegenys yra kaip lietkalnis. Labai maža procentali lietkalnio dalis yra virš vandens stūksanti. Didžiausia lietkalnio dalis yra po vandeniu. Taigi, tavo pirmoji sąmonė yra tai, kas yra išorėje, bet dauguma tavęs yra viduje. Ta dalis, apie kurią mes iš tiesų labai mažai te žinome. Bet kai mes žiūrime ir mastome apie šį žmogų Abromą, kad jis gebėjo tai padaryti, jo fizinis būdas buvo kaip ir visų žmonių, Kai Dievas duoda pažadą, fizinė pusė sakys, na, Dievas pasakė tai, bet kaip tai įsipildys? Mes žmonės sakom, kaip ten paėmimas įvyks, kas ten danguje bus, ką mes ten veiksime visą laiką. Ir tu manai, kad tau vienam kyla tokie klausimai? Visi žmonės užduoda tokius klausimus, kai kurių klausimai yra keistesni už kitų. Bet kaip jis galėjo išvyti tai iš savo proto? Aš neleisiu savo amžiui, faktams, apmirusiam kūnui sugadinti šį pažadą. Aš atsisakau mąstyti mąstyti apie tai. Dievas padėjo Abromui perprogramuoti jo smegenis. Jeigu Dievas padėjo Abromui, Dievas gali padėti ir man. Jeigu Dievas padėjo Abromui, jis gali padėti ir jums visiems, jeigu jūs norite, kad smegenys būtų perprogramuoti. Žiūrėkite, Branhamas sako, bet jis apie tai net nemastė, tai net neteidavo jam į galvą. Kodėl? Jis, ne Dievas, jis visą netikėjimą išvijo lauk. Ir jis sako, o, garbė. Pamokslė tobulas tikėjimas, jis kalba apie Petrą. Jėzus tarė, teik, ir jis išlipo, pasakė, tai viešpats, aš tiesiog eisiu, bet kai jis nukreipė akis į bangas, jis išsigando. Apie ką jis tada pagalvojo? Žiūrėkite, Petras, jis yra stebuklo viduryje. Jis yra stebuklo viduryje. Kažkas šio žmogaus viduje nutiko, kai viešpats Jėzus jam įsakė, ateik Petrai. Ir Petras priėmė ant gamtinį gabumą, tikėjimo substanciją, tikėjimo, kurio jis niekados nebuvo išgyvenęs. Tikėjimas virš jausmų, tikėjimas virš emocijų, tikėjimas virš intelekto ribų. Tai faktiškai buvo substancija iš sielos gelmių. Taigi žmogus esantis variklių skyriuje ir žmogus esantis ant denio kapitono sutiko su tuo, kas sakė žmogus ant vandens paviršiaus, su Jėzumi sutiko. Taigi, kai taip įvyko, tai išlaisvino šiam žmogui substanciją sieloje. Taigi, jisai išlipa iš valties ir pradeda žengti bangų paviršiumi ir jisai žengia, eina pirmin bangomis. Ir pakol jis turėjo tą substanciją, jis gebėjo vaikščioti to vandens paviršimu kaip ir Jėzus. Pakol pasąmonė atitrūko, buvo išlaisvinta. Jo pirmoji sąmonė įsijungia tada ir jisai pradeda žiūrėti aplink, grįžta į save ir sako, ką aš padariau po galais? Kur aš esu? O, tu ir prisiviri košės dabar. Tu esi problemui dideliai. Dabar jis pradeda svarstyti, dabar jis pradeda mąstyti ir jis pradeda kažką tai daryti. Ką aš čia darau iš viso? Ir kai jis tai pradeda daryti, substancija iš pasąmonės atitrūksta ir įsijungia pirmoji sąmonė. Ir žiūrėkite, kaip brolis Brankamas tai paaiškina. Aš eisiu, kadangi žodis man pasakė ateiti, o paskiau jis pažiūrėjo, na, jis pažiūrėjo savo simptomus. Ar tos bangos tikros? Petrai, nesijaudink dėl jų. Tai tavo protas kontroliuoja materiją. Nėra ten tų bangų, tas vanduo netikras. Įsivaizduok, kad ten nėra tų bangų. Eik toliau, tik protė įsivaizduok. Atkreipkite dėmesį. Viešpatė Jėzau. Jis žvilgtelėjo tenais ir išvydo kokios didelės. Tos bangos buvo ir jis išsigando. Nori pasakyti, kad prieš išlipdamas iš valties jis nebuvo išsigandęs? Taigi, tai kaip jūs sesės kepančios mėsą, kai riebalas užtikšta ant rankos, jis jūsų nenudegins, pakol jūs neišsigasite. Tai juk žinia. Taigi staiga Petras pradeda vidury šios stebuklo jausti baimę, nes tikėjimas ir baimė negali eiti iš vien, jie negali būti iš vien kur yra tikėjimas, negali būti baimės ar abejonės. Aš padarysiu tai, Jėzus man pasakė, kad aš turiu eiti vandeniu. Ir staiga, jo sąmonė, jo protas, mąstymas, intelektas, sako viešpatie, ką aš padariau? Ir vėjas pradeda pūsti. Žiūrėkit, Jis žvilgtelėjo tenais ir išvydo, kokios didelės tos bangos buvo, ir jis išsigando. Ir kai jis tai padarė, žemyn jis grimst pradėjo. Tai, ko jis išsigando, atsitiko. Tai, kuo jis tikėjo, atsitiko. Noriu pasakyti, kad Jėzuje nebuvo jokio pokyčio, jokio pokyčio vandenyje, jokio pokyčio vėjyje, kur įvyko pasikeitimas, Petre. Paklausykit, draugai, mes žiūrime, sakome, viešpatė Dieve, kodėl tu to nepadarai mums? Nėra pokyčio Jėzuje, nėra pokyčio vėjuje, o Dieve bangos, nėra pokyčio bangose, pokytis yra mumise. Mes išsigastame, bejojame, klausinėjame, užpildome protus įvairiais pasaulio dalykais ir po to galvojame, kodėl žodis nėra toks galingas kaip prieš penkis metus. O, atkreipkite dėmesį, Tai, ko jis išsigando, atsitiko. Tai, ko jis tikėjo, atsitiko. Kai jis tikėjo, kad galės vaikščioti, jis vaikščiojo. Taigi turėjo menį, kad stebuklas nebuvo įvykdytas ant ištrato žodžio pagrindo. Turėjo būti atsakomoji dalis Petro viduje, kuri turėjo susisėti su to, kas buvo pasakyta, kadangi stebuklas kitaip sustos viduryje. Taigi Petras tiki ir Petras vaikšto vandeniu. Petras abejoja ir Petras kesta. Ar esate vaikščioje ir skendę tame pačiame stebukle? Aš esu. Štai kur tikras sugėdinimas. Aš įsivaizduoju, kad visą likusį savo gyvenimą jis norėjo grįžti atgal ir pabandyti iš naujo. Tai, ko jis išsigando, atsitiko. Tai, ko jis tikėjo, atsitiko. Kai jis tikėjo, kad galės vaikščioti, jis vaikščiojo. Kai jis tikėjo, išsigando savo tikėjime. Ir tuomet liko be savo substancijos. Substanciją jie apleido. Taigi štai jis yra stebuklo viduryje. Vidury tikėjimo dievu kaip niekad nebuvo juo tikėjęs. Ir staiga pirmoji sąmonė ir pasąmonė, atminkite, pasąmonė neturi tų pačių gebėjimų, kuriuos turi pirmoji sąmonė. Ji nėra logiškai mastanti, ji yra nelogiška pasąmonė. Pasąmonė gali veikti tik iš to, kas į ją yra įdėta. Taigi, pradedant nuo mūsų vaikystės, mes pradedame ją maitinti. Ir dauguma iš jūsų čia sėdinčių, jūs šiandien išreiškite veiksmus, jūsų elgesys yra iš to, ką jūs išmokite išmokote, būdami vaikais. Nuomonės apie žmonės, nuostatos, tai, kai jūs išmokote, būdami vaikais. Sakote, o, garbė Dievui, aš krikščionis. Aš manau, kad tai yra didžiausia klaida, kurią mes darome kaip krikščionis. Mes manome, kad mes esam kitokie nei kiti, nežiūrinti kūną. Mes sakome, mes nedarome paleistuvystės, negerime, mes lygiai tokie patys kaip ir jie. Vienintelis skirtumas mumise yra išrinktoji sėkla mūsų sieloje, o žmogiškoji dalis lygos, mes esame lygiai tokie patys linkę sirgti ir panašiai kaip ir pasaulis. Bet mes manome, kad mes tokie skirtingi, mes nei kiek nesiskiriame nuo jų. Jeigu tai nebūtų Dievo malonė, mūsų siela taipogi nesiskirtų nuo jų. Žiūrėkite, tai, ko jis išsigando, atsitiko, tai, ko jis tikėjo, atsitiko išsigando savo tikėjime ir tuomet substancija apleido jį. Atkreipkite dėmesį, netikėjimas jį apleido. Jis turėjo lygiai tiek patikėjimo. Skesdamas ir vaikščiodamas paviršiumi, jis turėjo lygiai tiek patikėjimo, jis neprarado jo. Jis prarado substanciją. Žiūrėkite, išsigando savo tikėjimį ir tuomet liko be savo substancijos. Žiūrėkite, brolis Brankamas sako, jis tebe išpažino savo tikėjimą, bet nebeturėjo substancijos. Ar tiki, Petrai? Tikiu. Ar tiki, kad Jėzus gali vaikščioti vandeniu? Tikiu. Ar tu tiki, kad tu gali vaikščioti? Taip. O dabar? Ne. Ar tu tikėjai tuo prieš kelias minutės? Taip, aš tikėjau prieš kelias minutės, bet dabar aš jau nebegaliu vaikščioti. Substancija apleido. Ar jis tikėjo, kad vis dar tai yra įmanoma, ar jis tikėjo, kad Jėzus galėjo tai padaryti, jis tikėjo. Bet kai substancija jį apleido, nustojo veikti ir stebuklas. Matote, du žmonės išsiderino, jie jau nebe vienoje linijoje. Pasamoniniam žmogui viduje gali prakalbėti Dievo ištartas žodis, jis gali tikėti. Brankamas sako, žmogus atsistoja ant platformos, sako, broli Brankam, aš turiu visą pasaulio tikėjimą. Jis sako, tai tik tavo galvoje. Jie iš tiesų tiki, tik intelektiškai, kad jie tiki, bet žmogus giliai viduje, variklių skyriuje pasakys, stebuklas tau neįvyks. Pasamoninis žmogus logiškai nemasto, jis nežino ir neturi gebėjimo atskirti gero nuo blogo, jis neatskiria tavo minčių, ar jis geros ar blogos, būtent dėl to tai yra išmoktas elgesys, veiksmas, žmogus šį vakarą gali būti pripildytas šventai šventąją dvasę, o prieš tai jis rūkė ir gėrė. Ir vien dėl įpročio po susirinkimo jis gali kišti ranką į kišenę ir traukti iš jos cigaretę. Kodėl? Nes tai yra pasamoninis veiksmas, pasamonė, jie tai kasdien darė. Jie gali pradėti daryti kažką, kas buvo blogai, nes tai buvo išmoktas elgesys, todėl privaloma išmokyti naujų veiksmų. O Dieve, padėk mums. Stebėkite, jis sako, Jis tebe išpažino savo tikėjimą, bet nebeturėjo substancijos. Substancija būtų žengusi per tą putotų bangų paviršių ir būtų priejusi prie pat Jėzaus, matote, jei jis būtų turėjęs tobulą tikėjimą. Bet jis jo neturėjo, jis manė jį turys. Taigi žmogus, kapitonas, sako, daryk tą, vyk ten, suk ten. O žmogus variklių skyriuje dreba, u, u, u, negaliu, negaliu. Negaliu to padaryti, negaliu žengti vandeniu. Taigi Petras sako, na nesvarbu, aš be tavęs tai padarysiu. Užkestu, gelbėk, gelbėk mane. Ar tebe tiki Petrai? Aš vis dar tikiu visą širdimi. Bet substanciją jį apleido. O kai jie apleido substanciją, Jie apleido ir gebėjimas vaikščioti vandeniu. Ar jūs suvokia, draugai, kada mes prarandame savo substanciją, mūsų gebėjimas nugalėti taipogi mus apleidžia. Mes tebe turime visas citatas, atsimename rašto vietas, bet kai substancija mus apleidžia, jėga nugalėjimo mus taipogi apleidžia. Atkreipkite dėmesį, Bet jis jo neturėjo, jis mane jį turys. Jis jį turėjo iš pradžių, jis noriai padarė rizikingą žingsnį. Kodėl? Viešpas juk pasakė man tai padaryti, tai turi išsipildyti. Taigi jis tiesiog išlipa iš valties ir atitola. Prieš tai jis net nepamastė apie bangas. Kaip tai įmanoma? Tu negali judėti prieš tai nepamastęs. Tu negali išlipti iš valties prieš tai apie tai nepamastęs, tai neįmanoma. Nebent tai yra pasamoninis žingsnis. Ar prisimenate, kai mokėtės vairuoti automobilį? Būtent taip jie aiškina pirmąją sąmonę ir pasąmonę. Kai tu tik išmokai vairuoti, mama, tėtis, kas buvo tavo instruktoriumi, nesvarbu. Kai jie tave išmokė, tavo abi rankos buvo ant vairo. Tu buvai įsitempęs. Tu nenorėjai, kad kas nors su tavimi kalbėtų, kad tau ką nors sakytų, Nežiūrėkite mane taip, liktai nežinotumėte, apie ką aš kalbu. Jūs radio nei jungdavote, nei išjungdavote jo, jūs nieko nedarydavote, sėdėdavote priklijuoti prie vairo. Bet jums pradėjus išmokti, visa tai buvo įrašoma į jūsų pasamoninę talpą. Ilgainiui tu susipažinai su to vairavimu ir tu manei, kad tu tiesiog pripratai prie to. Ne, Tai yra kaip didelis kietasis diskas, į kurį buvo rašyta informacija. Jie taipogi aiškina, kad pasąmonė yra kietasis diskas, o pirmoji sąmonė yra programa, kuri dirba su to kietuoju disku ir rašo į informaciją. Taigi tu laikysi už to vairo o, o, o, a, o brangutė nesijaudink, tu važiuoji tik tai 5 km per valandą. Tiesiog uždėk koją virš pedalo. O dieve, o dieve, čia greitkelis. Ne, ne, čia tik tai parduotuvės stovėjimo aikštelė. Aikštelė šiom dienom pavojingesnės už greitkelius. Bet ilgainiui vis daugiau ir daugiau vairuodamas, tu net nesuvoki, kas vyko, tačiau tu siuntėjai informaciją į pasąmonės atmintį. Dabar jūs, broliai, vairuojate su viena ranka, seserys ieškote tinkamos radijos stoties, kitoje rankoje telefonas, darote kažką kitką, 14 skirtingų dalykų vienu metu. Kaip jūs galite tai daryti? Kadangi jūsų pasąmonė už jūs tai daro, jūs net nežinote, kad tai vyksta. Jūsų ranka yra įsakoma daryti tą, akims tą, kojai tą, spaus gazą, spaus stabdį, daryk tą. Ir jūs visiškai nesąmoningai tai darote. Taigi Petras išlipa iš valties, net nemastydamas apie tai. Oho, įdomu, ar su paėmimu nebus lygiai taip pat kad staiga įsakas iš kitos sferos nuskambės, iš kito pasaulio, bus pasakyta, būk perkeistas. Aš net nemastysiu apie tai, galbūt aš stovėsiu prieš veidrodį, valysiuosi dantis, šukuosiu plaukus, ruošiuosi kažkur eiti ir staiga įsakas iš kito upės kranto praskambės, vaikščiok vandeniu. Ir aš net nemastysiu, kad reikia būti perkeistu, kaip tai įsipildys, Bet mintis, ačiū Dievui, mintis iš kito pasaulio ateis ir mano kūnas pradės paklusti tam žodžiui. Žiūrėkite. Taigi jis tiesiog išlipa iš valties ir atitola. Prieš tai jis net nepamastė apie bangas, kokios jos prieštaringos. Jis apie tai net mintise nepamastė. Atrodytų, kad turėtų būti atvirkščiai. Tai yra tai, ką pirmoji sąmonė daro – Pirmoji sąmonė mato ir užuodžia užtinka pavojų. Ir tai vadinasi kovok arba bėk. Tai yra išsigelbėjimo režimas. Visose gyvūnuose tai yra kovok arba bėk nuo pavojaus. Kaip jis neišsigando, kodėl jo nepaveikė adrenalinas, endorfinai, kurie išsiskyrė tie cheminiai elementai jos smegenyse. Jis apie tai net nepamastė prieš išlipdamas apie pavojų. Ar suvokite, tai buvo pasamoninis vaikščiojimas. Dabar pradėsite galvoti, kad esu mistikas. Žiūrėkite, dabar, kai tu pradedi mąstyti taip, na dabar luktelk, žinai, aš taip ilgai sergu, aš... Pažiūrėkite į šį galingą žodį. Sustok! tu taipogi gali grįžti atgal į valtį. Tačiau kai tu nustoji apie tai mąstyti, Na dabar jūs sėdite čia šį vakarą, turite simptomus kūne, fizinius negalavimus ar šeimoje problemas, kas tai bebūtų. Kaip jūs galėsite nustoti apie tai mąstyti? Ar jūs tikite, kad brolis Brankamas jums kažką pasakė, ko negalima pasiekti? Ar jūs kaltinsite šį dievo pranašą, kad jis yra melagis? Ar mes žiūrėsime į šią citatą ir sakysime, šis žmogus buvo visiškas beprotis, neįmanoma to pasiekti. Jis būtų to nepasakęs, jeigu to nebūtų įmanoma pasiekti. Jis nėra sakęs, kad tai bus lengva, bet to galima pasiekti. Atkreipkite dėmesį, kada tu skirtumas taip. Na, luktelk, žinai, aš taip ilgai sergu. Iš kur tai kyla? Tai yra ta žmogus giliai variklių skyriuje. Sąmonė jam kartoja tuos dalykus. Garsiai ištarė vėl ir vėl. Ir viskas, ką pasąmonė te žino, yra tai, kad ji privalo paklusti tam, kas jai yra sakoma – tos viršutinės ledkalnio dalies. Taigi, ledkalnis viršuje sako tam, kuris yra pačioje, aš niekados nepasveiksiu, aš sergu, niekas manęs nemyli, niekas manimi nesirūpina. Ir pasąmonė, jinai nėra logiška, ji neturi mąstymo gebėjimo. Ji nežino, kas yra bloga, kas gero. Jinai priima tai, ką tu jie įdedi. Būtent dėl to tai gali tau atrodyti taip teisu. O žmonės iš tiesų klys. Kadangi jie pastoviai sako, niekas manęs nemyli, niekas manęs nemėgsta, visi manęs nekenčia, žinote, ir jie tiki tuo lygiai taip pat, lyg tai, tai būtų Dievo tiesa. Tai bus stebuklas, jeigu jie bus perkeisti kadangi savo pasąmonėje jie tiki tuo, o pasąmonė dirba tam, kad išpildytų tai, kuo tu ją maitini. O, viešpatie. Tačiau, kai tu nustoji apie tai mąstyti, Abromas nelaikė savo kūno apmirusiu, nei Saros iššio apmirusomis, jis nemąstė apie tai. net neatsižvelgia į tai, nepaisė to. To net nebuvo jo suvokimo ligmenyje. Jis į tai net neatsižvelgė. Jis atsižvelgė į tai, kad Dievas pasakė. Žmonės sako, aš nesuvokiu, kaip tu gali manyti, kad tu turi tikėjimą. Bet tikras tikintysis, turintis tikėjimą, pasakys, aš negaliu suvokti, kaip tu negali suvokti, kad aš galiu suvokti, kad aš turiu tikėjimą. Aš nesuvokiu, kodėl tau sunku tikėti, arba kaip ateistas gali manyti, kad nėra dievo. Aš negaliu susitapatinti su tuo. Žinote, ką aš priejau prie to taško, ačiū dievui, bet žinote, ką aš noriu dabar įžengti? Į šią sferą, kurioje aš galėsiu pažiūrėti ir pasakyti, aš nesuvokiu, kodėl aš anksčiau to nemačiau tokiu būdu, kodėl aš vaišiau tiek daug savo gyvenimo metų, maitindamasis tais negatyviais dalykais ir leidau šetonui mane apvokti džiaugsmu buvimo dievo vaiku. Žiūrėkite, pamokslė darbai yra išreikštas tikėjimas. Jis nelaikė savo kūno apmirusių, nei Saros iššių nelaikė apmirusiomis. Į tai net nebuvo atsižvelgta. Brolis Brankamas sako, o tai tiesiog mane sukrečia. Kūnas miręs, nei į Saros apmirusias išės nebuvo atsižvelgiama. Į jokias aplinkybės nebus atsižvelgta, kai tikėjimas suranda dirbą augimui. Jūs žinote, kur tikėjimo dirva yra, ar ne? Ji turi būti tvirtinta žodyje, jūsų tikinčioje širdyje. Žiūrėkite, 20 eilutė. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet buvo tvirtas tikėjime, teikdamas Dievui šlovę. Ar tai nenuostabu, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, Dievas išbandė patriarchą, nes jis davė jam pažadą. Pasiklausykite, vaikai. O kai Dievas duoda pažadą, jis nori būti užtikrintas, kad šis asmuo yra vertas to pažado, prieš jam išpildant tai, ką jis pasakė, ar ką pažada. Jis išbandė daugelį Izraelio vaikų prieš jiems einant į Kanano žemę, kai brolis mums kalbėjo na vakarą, Jie įrodė, kad jie buvo neverti žemės. O, jei Dievas norės išbandyti mane, aš noriu būti vertas pažado. Bus paėmimas, broli Džimai. Bus žmonės, kurie nugalės. Aš noriu būti vertas to nugalėtojo pažado. O viešpate Jėzau, padėk mums. Apatinė citatos dalis. Ir Dievas laikas nuo laiko jį bandė, bet jis priejo prie to galutinio išbandymo. Jis kalba apie Izaoko auką. Prieš palaiminimo išsipildymą. Ir būtent tokiu būdu yra su visa bromo sėkla. Dievas mums duoda galutinį išbandymą prieš pat pažado išpildymą. Įdomu, ar tai nėra ta pati būsena, kurioje mes dabar esame. Kai kurie iš jūsų kovojote ir sakote, o aš nejaučiu Dievo, nejaučiu Dievo, bet vis tiek einu į bažnyčią. Mes tai atvirkščiai suvokėme. Ar mes galime įvardinti, ką reiškia jausti Dievą? Ar mes galime tai pagrysti rašto vieta? Pasakysi, aš pagrysiu Dievo jautimą Biblijos vieta. Gerai, kokią vietą tu parodysi? Ar Petras kada nors sakė, kad jis jautė Dievą, ar Paulius tai sakė, kad jis jautė Dievą, ar Jėzus, kai jis buvo čia, gyvybės pilnatvės išaiška, kai jis buvo gundomas, ką jis jautė Dievą? O, jūs dabar tokie ramus. Žiūrėkite, jis laukė 25 metus prieš tam išsipildant, tačiau jis nei sykio nesuklydo. Viešpatė padėk mums. Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadų, bet buvo tvirtas tikėjime, teikdamas Dievui šlovį. Jis turėjo to šešto pojūčio prisilietimą. Visa, kas buvo priešinga tam, kad Dievas pasakė, jis vadino tai netiesa. Tiesa buvo tai, ką pasakė Dievas ir po 25 metų gimė kūdikis. Taigi dabar štai čia yra šis vyras, kuris kažkaip, jisai buvo mirtingasis, kaip ir visi mirtingieji, nuo vaikystės jis buvo išmokytas, kad yra daugiau negu vienas dievas, yra daugybė dievų, dievas skirtas populiacijai, dievas augmenijai, dievas įvairiems dalykams skirtas kaip jisai išvalė tai iš savo pasąmonės. Kaip jis išmetė tai lauk, kaip jis to atsisakė. Jis turėjo būti iš naujo ištreniruotas. Ši citata yra labai paprasta, bet labai galinga. Brolis Brahamas sako, Bromas, nesvarbu kiek laiko tai truko, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet buvo tvirtas tikėjime, teikdamas Dievui išlovę. Nesvarbu kiek kartų šetonas tau sako, ne, ne, ne, tu jam sakai, taip, taip, taip. O, tai būtų puikus magnetukas ant šaldytuvo. Nesvarbu, kiek kartų šetonas sako ne, ne, ne, tu jam atsakai taip, taip, taip. Ir jeigu šetonas tau pasako ne, ne, ne, neužtenka pasakyti du kartus taip, taip, nes reiškia, kad jis vienu ne ima viršų. Jeigu šetonas sako ne, ne, ne, tu sakai taip, taip, taip. Ir jeigu jis pasako tau tris ne, tau nereikia 300 kartų pakartoti taip, tiesiog atitik jo skaičių. Tu būk ten, sutik jį ir Dievo žodžiu, ir jo krauju, sakyk, tu melagi šetone, šis pažadas išsipildys mano gyvenime, kadangi Dievas tai pasakė. Tu to nejauti, man ir nereikia to jausti, tu to nesuvoki, man ir nereikia to suvokti. Aš tikiu tuo, kuris davė man pažadą. Ačiū Dievui. Žiūrėkite, žinioje mes randame tuos paprastus raktus. Ir Abromas padarė štai tokį dalyką ir po 25 metų mes randame jį tebetikinti tuo pačiu pažadu. Kodėl? Jis sutelkė savo protą. Tai ką mes turime jaudintis dėl protų? Jūs, tėvai, turite pradėti rūpinti savo vaikų protais? Mes įsigilinsime į tai kiek vėliau, bet psichologai, daktarai, visi šie žmonės, kurie atliko daugybę tyrimų nuo ankstyvųjų 1900 metų, kai televizija atsirado, jie žiūrėjo vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir vaikai, kurie žiūri televiziją ir ne tik ją, bet ir video įvairius, video žaidimai, Kempiniukas plačiakelnis, ar koks to personažo vardas – Po devinių minučių šio multiplikacinio filmo žiūrėjimo vaikams buvo duotas psichiatrinis testas. Psichiatrai, kurie nežinojo aplinkybių, pažiūrėjo tuos testus ir nustatė, kad kiekvienas iš tų vaikų yra iš psichiatrinės įstaigos. Tai parodė testų rezultatai. Na, žinot, aš taip ir galvau, kad jūs dėl to busite tokie ramus. Mes turime stebėti vaikus, žiūrėti, kuo juos maitiname, mes turime stebėti, ką darome savo vaikams. O jeigu kas nors bandytų įsilaužti jūsų namus, išprievartauti vaikus, ką jūs vyrai kovotumėte iki paskutinio kraujo lašo, tačiau jūs kai kurie darote didesnę žalą savo namuose negu bet kuri fizinė žala. Kai jūs neauklėte vaikų ir leidžiate jiems žiūrėti viską. Jis sutelkė savo protai Dievo valią, Dievo žodžiu ir tuo tikėjo, jei mes galime sutelkti save. Nejaugi aš pats turėsiu kažką padaryti? Ar vis dar tebe nori tos abrakadabra? Abrakadabra, abrakadų, aš padarau už tavęs pilnai atgimusi brandų Dievo sūnų, uhu! O, nesuveikė. Tai nebuvo numatyta, kad tai veiktų tokiu būdu. Tai buvo numatyta, kad iš mūsų būtų viskas išmušta lauk. Visos nesąmonės iš mūsų išmuštos, kad Dievui garbė pakiltų. Jei mes galime sutelkti save į Dievo planai, tai, ko Dievas mums nori ir ką mums pažadėjo, o visą kitą palikti nuo šalyje, Nesvarbu, kiek laiko tai užtruks, tiesiog tikėk tuo. Romiečiams keturi mes matome, sakoma, jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, jis neleido netikėjimui jo užteršti, nei kiek. Jis žiūrėjo į vieną dalyką, tai buvo balsas, kuris jam prakalbo. Pažiūrėkite į Romiečiams 4.21 ir būdamas visiškai įsitikinęs, žodžio visiškai reikšmė, pilnai įrodyti – laikyti ar įtikinti pilnai, išlaikyti iki galo, atlikti, įteikti asmeniui kokią nors mintį, įtikinimą ar polinkį, padaryti asmenį įsitikinusių, įkalbėti, įtikinti, būti įkalbėtų. Būdamas visiškai įsitikinęs, jo ką jis pažadėjo, įstengs ir įvykdyti, ar jūs tikite, kad jis gali tai padaryti? ką Dievas pažadėjo. Abromas neturėjo nei vieno abejonės šešėlį, jis buvo pilnai įsitikinęs, kad Dievas galės tai padaryti. Matote, Hebrajams 11.18 sakoma, apie kurį buvo pasakyta iš Izaoko, bus pašaukti tavo palikonis. Jis suprato, kad Dievas gali. Tai buvo jo viso vaikščiojimo su Dievu metu. Dabar jis tiki, kad Dievas, jeigu jis norėjo, kad jis nužudytų savo sūnų kaip auką, Dievas galės jį prikelti iš numirusių. Jis buvo tiek įsitikinęs. Jis galės būti su tavimi viso tavo vaikščiojimo metu su Dievu. Tu turi tikėti, kad Jis gali tai padaryti. Tiesiog pažiūrėkime daugiau. O kaip tada apie mūsų išpažinimą, kaip krikščionių? Mūsų liudijimas ir mūsų išpažinimas turi būti labai panašus, bet jie visgi skiriasi. Pažiūrėkite pamokslę lygos ir negalavimai. Brolis Brankamas sako, jis yra tavo išpažinimo vyriausiasis kunigas, Dievas negalės tau nieko padaryti, pakol tu pirmiausiai to neišpažinsi, kad jis yra. Tada, kai tu tai išpažįsti, tada tikėk tuo, Taigi aš išpažįstu, tada tikiu ir tada ilgiuosi taip. Taigi Abromo gyvenime tai buvo išreikšta taip, kad jis tikėjo, kad Dievas pasakė, jis išpažino, kad Dievas pasakė, jis ir Sara nuėjo pas daktarą, teisingai, jis nupirko siūlus ir virbalus Sarai, teisingai, Dabar jis elgėsi tikėjimu, ką jis daro, jis ruošiasi. Atsiminkite, Brahamas pasakė, kad kai jis ten nuėjo, daktaras jį išvarė iš miesto. Ir pasakė, šis vyras pusprotis. O ką Bromas darė? Jisai išreiškė pažadą darbais. Atsiminkite, kai Brankamas pasako apie berniuką ir mergaitę, kuris buvo luošas. Jie atvedė vaiką į susirinkimą, kad už jį pasimelstų, kad jis pradėtų vaikščioti. O tėvas tuo tarpu nubėgo į miestą ir nupirko batų porą. O, garbė Dievui, vaikas dar nepradėjo vaikščioti, jis dar buvo luošas, bet tėvas pritaikė savo tikėjimą veiksmuose. Turi prarastą vaiką, nupirk jam Bibliją ir užrašyk jų vardą pirmame puslapyje. Kodėl? Nes tu lauki jų. Įrašykite žiniai kompaktinis diskus, ruoškitės jų ateimui, lyg tai jie jau tarnautų Dievui. Pasakysi, tai nesąmonė, tai nėra nesąmonė, tai yra tavo išpažinimo išraiška veiksmais. Pradėkite rezervuoti vietas suolose. Čia negalima sėsti, mano sunus tai bus išgelbėtas. Aleliuja! Mano duktė bus pripildyta toj šventai dvasia. Kas nors prieis ir paklaus, ar galiu čia atsisėsti? Pasakyk tik iki tol, kol mano sunus bus išgelbėtas. Pasakysi, o tu beprotis, aš tai žinau ir aš laimingas, kad toks esu. Kadangi vieną iš šių dienų tai mane perkeis, tai perkeis mano mirtingą į kūną. Draugai, žinot, kas yra nuostabiausia? Brolis Brankamas kalba apie šios dalykus 51, 2, 3, 4 metais, o dabartiniai daktarai tai atrado tik prieš 4-5 metus, 10 metų. Ir jie dabar atranda tuos teiginius, tas tiesas, kuriuos Dievo pranašas pasakė. Ryte aš jums perskaitysiu teiginį, kurį naudoja daktaras. Jis naudoja tą patį pavyzdį laivo, apibūdindamas sąmonę ir pasąmonę. Šio daktaro nebuvo, kada brolis Brankomas buvo. Garbė. O viešpatė. Atkreipkite dėmesį, kai tu tai išpažįsti, tada tikėk tuo, veik tuo pagrindu, pasilik su tuo ir Dievas tave išves. Stebėkite, jis yra tavo išpažinimo vyriausiasis kunigas. Tu esi tuo, ką išpažįsti. Štai kuo tu esi. Taigi tai, ką tu išpažįsti, tuo tu ir esi. Kaip? Ar jūs matote, kodėl jums reikia paimti Dievo pažadus ir kartoti juos garsiai vėl ir vėl? Jūs suvokiate, ką jūs darote, jūs perprogramuojate savo smegenis, jūs iš naujo treniruojate pasąmonę tą žmogų giliai variklių skyriuje, kuris buvo išmokytas, aš nieko vertas, aš bevertis, man visados bloga nutinka, aš kvailas, aš toks anoks ir trečioks. Jūs sakote, aš garsiai to nesakau. Tau nereikia to daryti. Tai yra tavo mintise, kurios yra visos dienos metu. Koks tu bevertis, Kai kurie iš jūsų to garsiai nepasakote ir manote, kad esate pozityviai išnekantys. Šie du žmonės komunikuoja tarpusavėje pastoviai, sąmonė ir pasąmonė. Na, šlovė Dievui. Na, aš taip ir maniau, kad aš būsiu engiamas už šią pamokslų seriją, kaip ir už bet kurią kitą pamokslų seriją. Bet žinote ką, man netgi nebesvarbu, kadangi tai yra tiesa. Tu esi tuo, ką išpažįsti, štai kuo tu esi. Jok žmogus negalės gyventi daugiau ar aukščiau negu tuo, kuo jis tiki gyvenas. Taigi, tai nėra tiesiog Dievo valia, ko Dievas nori mano gyvenime, ar kaip aukštai Dievas nori, kad aš būčiau. Tai yra tai, kaip aš mastau apie savo gyvenimą, tai, ką aš išpažįstu apie savo gyvenimą. Viešpatė pasigailėk. Tai, Paimkime žmogų, kuris tai, visą laiką tai, kalba apie gerimą. Jis kalba apie gerimą. Jis masto apie gerimą. Jis smunka žemyn į tą kategoriją, tampa girtuokliu. Vyras pastoviai mastantis apie vulgarius dalykus, žiūrintis į vulgarius dalykus, svajojantis apie vulgarius dalykus, skaitantis vulgarybės. Žiūrėkite, ką jis daro. Jisai tai prives tą žmogų į tą sferą, nes jis apie tai masto, kalba apie tai, tai yra jo išpažinimas. Žiūrėkite vėl, jis sako, tu niekados negyvensi aukščiau, pažiūrėkite į metus. 50 metai, Liepos 16. Tu niekados negyvensi aukščiau to, ką išpažįsti. Tave išgelbsti tavo išpažinimas. Tas, kuris išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą aš išpažinsiu savo tėvo ir šventų angelų akivaizdoje. Kai sakai, kad tu sergi, tu ir sergi. Aš nepamokslauju krikščioniškojo mokslo. Aš pamokslauju Dievo jėgą. Tu juokauji. Pamokslauja Dievo jėgą tame, ką aš sakau. Pamokslauja Dievo jėgą tame, ką tu sakai. Aš pamokslauju Dievo jėgą ir šventoji dvasia tai liudija, matote, bet štai ką tai reiškia, tu priimi jį, nes tu jauti, kad jis tave išgelbėjo. Tada eini ir kalbė apie tai žmonėms, liudijai tai ir tiki savo liudijimu. Oho. Ar tu iš tiesų tiki, kad liūdėjimas yra kitiems skirtas, jis pagrindė tau skirtas? Tu neturi liūdyti, kad kiti galėtų išgirsti, ką Dievas padarė tau. Tu turi ištreniruoti pat save, pasąmonę. Juk galiausiai mes esame patys didžiausi savo priešai. Iš tiesų nesvarbu, ką tavo pasąmonė mano apie mane, nesvarbu, ką tavo pasąmonė išreiškia man, tai man nepakenks, svarbu, ką manoji sako, svarbu, ką manoji mano. Tai mano išpažinimas. Mano išpažinimas tavęs, broli Vestai, nesužeis. O, brolis Vestas yra bevertis. Jis pasakys, broli Donė, aš tave branginu, bet man nesvarbu, ką tu sakai. Tai yra tai, ką Dievas nori, kad mes darytume. Mūsų liūdimas turi būti aš išgelbėtas, aš krikščiu krikščionis. Aš sėdėsiu bažnyčioje ir liudysiu. Tavo didžiausias liudimas nėra čia sėdėjimas. Kai tu namuose, kai tu nusivylęs, kada tu slėnyje, kada viskas krenta tau iš pokojų, kai tu depresijoje, kada tu toks supuvęs, sergantis, o sakai, jo žaizdose aš išgydytas, aš nepasiliksiu depresijoje, aš išgersiu tuos vaistus Jėzaus vardu, bet vieną dieną man jų nebereikės. Štai kur yra tavo išpažinimo gale. Tada eini ir kalbė apie tai žmonėms, liudyji tai ir tiki savo liudijimu. O, tai nuostabu, tu eini ir sakai, o, garbė Dievui, Jėzus mane išgelbėjo, aleliuja, Jėzus mane išgelbėjo, jis mane išlaisvino, padėkit man. Galbūt tu jiems nepadėsi, tu savo padėsi. Kadangi tavo pasąmonė, kuri girdėjo visus tos keiksmažodžius, visas tas šiukšlės viso gyvenimo metu, dabar pradeda girdėti kitokius žodžius, kaip išrinkimas, numatymas, pašaukimas, ir jūs manote, kad pasąmonė pati priima tai iš savęs? Taigi tu tiesiog eini, liudyji, sakai, o, garbė Dievui, Jėzus mane išgelbėjo. Pasąmonė sako, o, iš tiesų, tai mes jau dabar išgelbėti? O, o, O, aš nežinojau, kad mes abu buvom išgelbėti. Na, tu dar nesi, bet tu būsi, tu jau pakeliui. Aš treniruoju tave iš naujo, aš tau sakau kitokius dalykus, aš nebesikeikiu daugiau. Nemastau blogų minčių, aš ruošiu tave išrinkimui. Pasąmonė sako, kas tas išrinkimas? Numatymas, pašaukimas, Malachijo 4 nuotaka. Iš tiesų, kas čia tokio tas Malachijo 4? Bet ilgainių pasąmonė pradeda iš naujo išmokti dalykus. Ir tai jai tampa brangu, tai, kad tu jai perteikiai. Matote, išorinis žmogus sviruos. Pirmoji sąmonė, kada mes ateiname pas Dievą, jinai sako, o Jėzau, Jėzau, o, aš jaučiu jį, o, garbė Dievui, garbė Dievui. Žmonės ateina, kad už jos pasimelstų ir pirmoji sąmonė sviruoja. Jie tada netikėjo, dabar tiki, sako, aš jaučiu jį, aš jaučiu kažką savo kūne. Jie ateina, kad už jos pasimelstų, bet vidinio žmogaus jausmai neišjudina. O aš gausiu išgydymą, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Jų sąmonė emociškai įsiaudrina jie prieina, bet vidinis žmogus pasąmonė pradeda kalbėti iš to pastovaus dialogo, tau tai neveiks, tau tu neišgysi. Taigi tas vidinis žmogus nugali sąmonę ir sako, rytoj tu vėl jausi tuos simptomus, geriau, kad už tave iš vis nesimelstų ir tas žmogus grįžta iš maldos eilės, atsisėda į savo vietą. Nes vidinis žmogus, jis pagal muziką nešoka. Tai yra tai, kuo tu jį maitini pastoviai. Pasiklausykite. Tada eini ir kalbė apie tai žmonėms, liudyji tai ir tiki savo liudijimu. Tai šukdo teisumą, lygiai taip pat su išgydymu. Ir kai šventosios dvasios įkvėpimas yra čia, kad tave įkvėptų atmink, o viešpatė pasigailėk. Dievas padarys taip, kad tavo kūnas susitapatins su tavo išpažinimu. Būtent dėl to aš sakau, kad aš einu į paėmimą. Ar jūs einate su manimi? Dievas privers mano kūną susitapatinti su tuo išpažinimu. Dievas padarys taip, kad tavo kūnas susitapatins su tavo išpažinimu. Jei tu sakai, kad esi girtuoklis ir nori gerti, nesijaudink. Greitai juo tapsi. Jei tu sakai, kad esi nusidėjėlis ir nori nuodėmiauti, greitai padarysi nuodėmę. Jei tu sakai, kad esi krikščionis ir tiki tuo pastovi. Dievas tai išpildys, tavo išpažinimas tave tokiu ir padarys. Jei tu tiki išgydymu ir tiki, kad Dievas tave jau išgydė, išpažink tai, išpažink tai. Ir Dievas privers tavo kūną paklusti tavo išpažinimui, nes jis yra tavo išpažinimo vyriausiasis kunigas. Taigi, broli Donė, ar tai reiškia, kad aš galiu išpažinti viską, Paklausykite, jis yra tavo išpažinimo vyriausiasis kunigas. Jis yra ten, kad išpildytų mums kiekvieną pažadą, kurį jis davė mums. Jis nepažadėjo, kad visi mes būsime turtingi. Taigi tu gali tai išpažinti visą dieną, bet mes nebūsime visi milijonieriais. Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų norite praturtėti, laukite, kol investicijos atsipirks, tačiau žinote ką, yra žmonės, kuriems investicijos atsipirka, o yra kuriems neatsipirka. Jeigu aš būčiau jumis, aš savo tikėjimą ir viltis nukreipčiau į kitką. Aš nepasitikėčiau ekonomiką, žinote visais tais dalykais, aš pasitikėčiau Jėzumi, kadangi jis nemeluoja. Taigi jūs laukite to, o ar mano laivas atplauks? Tavo laivas gali atplaukti tik tada, jeigu variklistas ir kapitonas eina iš vien. O viešpatė, nėra tokio pažado žodėje, kuris sakytų, kad visi Dievo žmonės bus turtingi. Nėra tokio pažado žodėje, kuris sakytų, kad visi važinės su naujais kadilakais ir BMW automobiliais. Jis negali to užtarti danguje. Nėra tokio pažado, kuris pagrįstų tai bet jis veiks ir užtars tik tai, kam yra skirtas pažadas. Taigi, jeigu tu sakai, jo žaizdomis aš išgydytas, nes aš sergu, yra toks pažadas, jis gali tai užtarti. Jeigu turi depresiją ar skausmą, yra pažadas. Aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas. Tai pažadas, kurį jis gali pagrysti. O, Jėzau, leiskite pabaigti. Dabar vienintelis dalykas, kurį pamokslininkas gali padaryti, tai pamokslauti Evangeliją, sakyti tau tiesą ir tu tuo tiki, priimi tai, veiki savo išpažinimo pagrindu, eik sakyk, kad esi sveikas. Tikėk, kad esi sveikas. Elkis lyg būtum toks. Tai ne tas pats, ką žmonės daro Hollywoode. Pamastykime apie tai. Sakykime, koks nors aktorius turės vaidinti filme apie Abraomą Lincolną. Žinoma, mūsų tarpe Lincolno jau nebėra, kad jis pats save vaidintų, taigi jie bandys surasti kažką, kas atrodys kaip Abraomas Lincolnas, kažkas, kam jie galės priauginti barzdą panašią, plaukus pakeisti, padaryti jį labai panašų, ir tada šis žmogus turės skaityti apie Abraomą Lincolną. Jis turės bandyti savo protę, savo fiziniais gebėjimais. Jis negali pilnai visko atkartoti, manieros įvairios, bet jis turi įsikalti tą mintį į galvą. Aš nebesu Donny Reiganas, aš Abromas Lincolnas. Ir šioje aikštelėje aš turiu elgtis kaip Abromas Lincolnas, mąstyti kaip jis, taigi jis yra aktorius. Ar jis Abromas Lincolnas? Ne bet jis vaidins, kad yra Abromas Lincolnas. Tai jeigu mes turime vaidinti, dauguma iš mūsų ir taip yra aktoriai. Vyras susipyksta su žmona aikštelėje prie bažnyčios, ateina į bažnyčią ir vaidina, kad nieko nebuvo. Vyras ją išleidžia prie bažnyčios durų ir sako, brangioji, iki, susitiksim bažnyčioj, susitiksim. Garbė. Garbė Dievui. Nesėdėkit ir nevaidinkit, kad nežinote, ką reiškia vaidinti. Kai kurie iš jūsų vaidinate, kad nežinote, ką reiškia vaidinti. Taigi, ką tu darai? Tu neapsimetinėji. Jeigu šlubuoji dar... Kodėl tu nebėgioji? Negaliu, pakol kas. Negaliu, pakol kas. Bet aš jau ruošiu tam savo protą. Aš noriu išmokti, kaip bėgioti. Aš vaidinu, lyg tai būčiau išgyjęs. Garbė Dievui. O, ar jūs suvokite, draugai, kad mes paimame žodį, mes tikime juo ir mes pradedame ruoštis jam, jo išsipildymui. Tikėk, kad esi sveikas, elkis, lyg būtum toks. Pasakysi, broli Brankamą, ar turėčiau tai daryti prieš tai, tu niekados nieko nejausi. Jėzus niekados nėra sakęs, ar tu pajautai tai, jis sakė, ar tiki tuo. Tai yra tikėjimu, o ne jautimu. Tu nesi išgelbėtas jausmu. Taipogi tu nesi prarastas jausmais. O kodėl? Šetonas privers tave užkliūti už kiekvieno kelmo šalyje. O, daugybę kelmų turime šiuose miškuose. Jeigu gyveni dikumoje, tai ten nėra daug kelmų, bet čia daugybė jų. Šetonas privers tave užkliūti už kiekvieno kelmo šalyje, sakydamas, kad tai yra per jausmus. Kai kurie iš jūsų krikščionys turėtumėte jau pavargti nuo tų visų nesąmonių. Ištraukite tą didelį ginklą ir šaukite tam šetonui tiesiai į tarpuokį. Kitas iki jam tave pastumus link to kelmo sakyk, o viskas, tu peržengi ribas, aš tave susprogdinsiu. Tu mane varginai, susirinkimas po susirinkimo, aš nejaučiau nieko, kai aš skaičiau Bibliją, aš nieko nejaučiau, aš iš vienos vietos ėjau į kitą ir Dievo žodį aš atradau, kad tu esi melagis, man pakanka tavo kelmų ir man jau bloga nuo to. Aš nesu išgelbėtas dėl to, kad jaučiuosi kaip išgelbėtas. Ir aš sakau, garbė Dievui už tai. Aš išgelbėtas, nes Dievo žodis sako, kad esu išgelbėtas. Atsistokime. Nurimkite šiek tiek, mes dar truputį paskaitysime. Pasiklausykite, draugai. Jis nieko negalės tau padaryti, pakol tu pirma to neišpažinsi. Turiu menį nieko? Nieko? Tai jeigu žodis sako, žinia taip to moko, pamokslininkas pamokslauja, tu tiki tuo tikrų tikėjimu. Ir tu tik iki tiek prieini, tu to niekados neišpažįsti. Sakai, na, žodis taip sako, tarnautas tai pasakė, Biblija tai pasakė, bet tu to neišpažįsti ir nepadarai tai savo išpažinimu. Jis negalės tau nieko išpildyti. Taip yra sutvarkyta, paruošta. Jis nieko negalės tau padaryti, pakol tu pirmo to neišpažinsi. Jis yra tavo išpažinimo vyriausiasis kunigas. Tuo atveju net ne tavo tikėjimo kunigas. Ir net negalėtų būti, pakol tu to neišpažįsti. Tu turi priimti tikėjimą, tikėti juo ir išpažinti, kad tai yra jau padaryta, nes tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės ir parodo tai, ko nematome. Jėzus sėdi tėvo dešinėje, kad atliktų užtarimą tavo išpažinimui. Tu turi tai priimti, tikėti tuo ir išpažinti, kad tai yra taip, kad padarytum tai tikėjimo veiksmu. Taigi, kai tu išpažįsti tai, tu tiki tuo ir padarai tai savo išpažinimu. Ir tai ir yra tikėjimo veiksmas. Dabar bet kuris iš tų dalykų, jei esi nuvargęs, nuliūdęs, susierzinęs, sergantis, nuodėmėje, kas tai bebūtų, Kai tu tai priimsi iš širdies, eik išpažindamas tai ir sakydamas, kad tai gerai, Dievas yra čia pat, kad tai sutvarkytų, kai pradedi išpažinti tai, bet jei tu bijai tai pasakyti – Atkreipkite dėmesį, tu gali sakyti, aš tikiu, visa širdimi, aš tikiu, kad tai tiesa, bet ar tai gali pakilti aukščiau ir išeiti pro tavo lūpas? Matai, kai tu tai išpažįsti, kai tu sakai tai, tai yra tikėjimo veiksmas. Ir tu sakai, o, broli Džimai, aš girdėjau, kad tu pasakai, kad tu išgydytas. Pakol tai tavo širdyje, tai niekas nesužinos ir tavęs nieks nesuerzins, jeigu tai iš tikrųjų neišsipildys, bet tai yra tavo baimė. O, garbė Dievui, man patinka ši vieta. Bet jei tu bijai pasakyti ir bijai elgtis taip, kaip išpažįsti, nesvarbu, kiek kartų už tave bus pasimelsta, tu niekados. Įsiklausykite į šį žodį, niekados nebepasveiksi. Taigi tu gali turėti, paprašyti, kad Dievo vyras už tave pasimelstų, pateptų tave, išvarytų visus velnius, viską padarytų. Bet jeigu tu to neišpažįsti ir tu bijai to, kadangi žmogus variklių skyriuje turi visą tą negatyvų dalyką savyje, tai ne tau, Tu bandėjau, kad už tave melstusi, tau tai neveiks. Tu galbūt šauksi, sakai, aš jaučiu tai, bet tas žmogus giliai viduje nesusitapatins su tuo, kuris yra viršuje. Intelektas sąmonė sakys, aleliuja, aš jaučiu jį, aleliuja, garbė Dievo, aš žinau, kad aš turiu išgydymą. Kiek žmonių praėjo per tą platformą, kai brolis Brankamas buvo čia. Viduryje vizijos jie šokinėja, mes irgi tuo tikime tačiau jie prarasdavo savo palaiminimą. Ir žiūrėkite atskirimas, koks būdavo. Te laimina tave Dievas, o ne taip sako viešpats, tu išgydytas. Te laimina tave Dievas tokiems žmonėms būdavo. Te Dievas tau padės. Te Dievas pasilieka su tavimi. Nes žmogus variklių skyriuje nesusitapatindavo su sąmonė. O viešpatė pasigailėk. Ir bijai elgtis taip, kaip išpažįsti, nesvarbu, kiek kartų už tave bus pasimelsta, tu niekados nebepasveiksi, tu pirma turi tuo patikėti, matote, jis yra vyriausiasis kunigas to, ką tu išpažįsti, kad jis dėl tavęs jau padarė. Dabar jis negali tavęs išgydyti, išgelbėti tavęs, negali padaryti nei vieno dalyko dėl tavęs, pakol pirmiau tu priimsi tai, patikėsi tuo ir išpažinsi tai, Tu turi tai išpažinti, tu turi nepajausti tai, o turi išpažinti tai. Jis nėra tavo jausmų vyriausiasis kunigas, jis yra tavo išpažinimo vyriausiasis kunigas. Tu pasakysi, na, aš dabar tai priimu, o paskiau ryte atsikėlė, sakai, man vis dar skauda galva, aš tabesijaučiu taip blogai kaip pirmai. Tuo metu tu krenti žemyn. Tu niekados negyvensi aukščiau savo išpažinimo. Pasiklausykite, te švenčiausias, švenčiausias Va kur žodis. Te tai švenčiausias. Mes nekalbame apie alkoholiką ar kažką, kas tik tai kartas nuo karto ateina į bažnyčią. Te tai švenčiausias asmo šiame pastate šią akimirką tiesiog protę nusprendžia kad daugiau nebėra krikščionys. Būtent tą akimirką tu ir tapsi nekrikščioniu. Tiesiog protė Tai ką, jeigu aš tiesiog protė nuspręsiu, kad aš nekrikščionis, netikintysis, nors darbas mano širdį jau buvo atliktas. Draugai, ir mes tikime tuo, tai juk žinia. Tiesiog protė nusprendžia, kad daugiau nebėra krikščionys, būtent tą akimirką tu ir tapsi nekrikščionių. Kai išini ir sakai, ar tu esi krikščionis? Ne, aš buvau juo, bet nebesu. Esi atkritęs nuo malonės. Būtent tada, tu net nerūkiai, nepaleistų vavai. Dėl ko tu atkritai? Savo protę. Išgydymas veikia tuo pačiu būdu. Išlaisvinimas veikia tuo pačiu būdu. Tai yra tikėjimas, matote, tai arba tikėjimas arba netikėjimas. Esi užvaldytas šių dviejų jėgų, tikėjimu arba netikėjimu. Palenkime galvas, draugė. O viešpatė. Išpažinimo gale. išpažinimo gale. Akivaizdu, kodėl Jėzus pasakė, jei tu pasakysi šitam kalnui, ir tu gali įgyti tai, ką pasakysi, jei nebejosi. O, įdomu, kiek iš mūsų kiekvieną šį vakarą, kai mes mastome apie savo vaikščiojimą su Dievu, dauguma iš jūsų jau esate krikščioniais ir tarnaujate Dievui daugybę metų. Kiek iš tų metų buvo pragyventa žemiau to, ko Dievas jums norėjo, kad jūs turėtumėte, kuo jūs būtumėte. Nemastykite tiesiog apie fizinius dalykus, nuosavybės, fizinės, bet apie dvasinius dalykus, apie jūsų džiaugsmo lygmenį. Sakykime, jis norėjo, kad jūs turėtumėte šimtą džiaugsmo vienetų, o jūs turėjote tik tai dvidešimt. Jis norėjo, kad jūs turėtumėte ramybę, apriškimą, tuos dalykus, apie kuriuos mes daug nemastome. O jūs gyvenate antiek žemiau tų dalykų. Koks tai yra liūdnas liūdimas, lyginant su Dievo gelbstinčiaja jėga. Jeigu tu būtum vienintelis krikščionis ir jie norėtų padaryti su tavimi nuotrauką, tavo nuotrauką ir pakabinti ją ant reklamos stendų visoje Amerikoje, ir jie pagautų tave tą akimirką, koks tu būni dažniausiai – depresijoje, liūdnas. Jeigu tu toks dažniausiai būni, tavo išraiška tokia dažniausia, arba pyktyje, kas tai bebūtų. Ir jie publikuotų tai kiekvienoje valstijoje. Jie pasakytų, va ką reiškia būti žinios tikinčiuoju. Ar būtų kas nors, kas norėtų būti tokiu pačiu? Ar mes pritrauktume žmonės pas Kristų į žinę, ar mes juos atbaidytume? Atmink, tu būsi vienintelis Jėzus, kurį kai kurie žmonės galės pažinti. Tu vienintelis atspindys šio žinios. Ką jie skaitys, kai matys tavo veidą? Ar jie matys melagį, kažką, kas apgaudinėja, pykstasi, kas tai bebūtų? Ką jie pamatys tavyje, kada jie skaitys mūsų gyvenimo reklaminį stendą? Aš noriu, kad jie matytų Jėzų, o jūs? Aš ne tik to noriu, bet jie tai ir matys. Su jo pagalba ir malonė mano gyvenime aš noriu būti tokiu, kad jis galėtų patalpinti mano nuotrauką kiekvienoje valstijoje, kiekvienoje šalyje, viso pasaulio mastu, ir tai būtų tikras atspindys iš mano širdies. Tai būtų tikrojo krikščionio apibrėžimas, kuris būtų matomas tame veide. Kas iš jūsų jaučiatės taip pat šį vakarą? Ne doktrinas, kuriomis jūs tikite, teologijas. Jėzus nepasakė, te jūsų doktrinos taip švyti, bet te jūsų šviesa taip šviečia žmonių tarpe, kad jie matytų jūsų gerus darbus, ne jūsų gerą teologiją, bet jūsų gerus darbus – ir garbintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Jis pasakė, jūs esate miestas, kuris yra kaip antolos įtvirtintas. Jok žmogus neuždega deglo ir nededa jo polovą. Te mes vaikščiosime vertais to pašaukimo, į kurį esame pašaukti, kaip Paulius pasakė. Viešpate Jėzau, Kaip mes ateiname su šiuo susirinkimu šį vakarą, tie, kurie yra čia ir kurie serga šį vakarą, kiti keliauja, jie transliuoja susirinkimą per telefonus ar kompiuterius. Viešpate ten, kur jie yra. Aš meldžiu, kad tu padėtum kiekvienam iš mūsų. Viešpate atleiski man už tuos mano gyvenimo metus, kuriuose aš neturėjau teisingo tipo išpažinimo. Aš nepaleistuvavau, nemelavau, nevagiau, nedariau tų dalykų. Aš niekados savo norų nepamokslavau klaidžiamokslio, nors galbūt ir aš pasakiau kažką neteisingai, iš neišprusimo, bet aš niekados nestudijavau kokios temos, kad kažką tai suvedžiočiau ir nuvešiu į klaidžiamokslį. Viešpatė, bet be jokios abejonės aš elgiausi tokiais būdais, kurie nebuvo tinkamų atspindžių to, kaip tai turėjo būti. Be jokios abejonės buvo daug liūdnų dienų. Maži paukšteliai, kurie žiūrėjo mane, jie stebėjosi, kodėl jis toks liūdnas. Be jokios abejonės aš leidau šetonui mane apvokti, viešpate Jėzau, aš meldžiu, kad tu atleistų man už tai. Mes gyvename tokiame iššūkyje šiandieną, turime tiek daug lygų, problemų. Tiek daug ko saugotis reikia, nuovargis visur aplink, bet visgi yra būdas, kuriuo mes galime gyventi užsidarę su Dievu, slaptoje vietoje. Pasaulyje pilname problemų, tačiau turėti džiaugsmą neapsakomą, pilną šlovės. Viešpatė padėk mums, aš meldžiu tėvę. Te Evangelijos šlovė ir garbė atsispindės kiekvieno mūsų gyvenime. Vyrams, moterims, berniukams, mergaitėms – Padėk mums, tėve, mūsų protose, mūsų mąstyme, kad mes galėtume būti perkeisti. Akivaizdu, kodėl Petras pasakė, susijuoskite savo protų strėnas. O strėnos tai yra reprodukcinė dalis, taigi protas yra reprodukcinė dalis. Taigi mes turime susijuosti savo protų strėnas, saugoti jas, stebėti, ką gimdo mūsų protas, stebėti, kas veisėsi mūsų protose. Mąstykite apie šiuos dalykus. Padėk mums viešpatie. Aš esu įsitikinęs po šitiek tyrinėjimų. Viešpatie, kad dauguma iš mūsų iš tiesų nekovojame su tokiu dideliu kiekiu demonų, kaip mes manome. Su kuo mes turime problemą, tai yra mūsų pačių negativumas. Mes turime tiek daug negatyvių dalykų, Tame balse, kurį mes girdime kasdien, tai nėra šetonas, tai nėra demonai, tai yra mūsų pačių vidinis balsas. Demonai grįžta į pragarą tiesiog pasiema laisvadienį ar laisvą savaitę, kadangi mes tokie užpildyti negatyvumu. Jiems nereikia mums nieko daugiau sakyti, mes patys savo kartojame tuos dalykus, mes patys save nugalime tuo, ką mes sakome, tuo, ko mes iš tiesų tikime. Padėk mums viešpate Jėzau. Prašau, tėve. Padėk mums, aš meldžiu. Akivaizdu, kodėl brolis Brankamas kartodavo žmonėms iš naujo ir iš naujo. Eikite žemyn nuo šios platformos, džiaugdamiesi, gėdokite, nemastykite daugiau apie savo ligas, neleiskite joms grįžti jūsų protą tą trumpą akimirką jie gaudavo apmokymą, jų pasąmonė būdavo perprogramuojama. Jis duodavo jiems kažką ant tos platformos, kad jie galėtų pakeisti savo gyvenimus. Padėk mums viešpatė Jėzau. Suteikti aš meldžiu viešpatė. Aleliuja. Kas iš jūsų galite pasakyti kartu su manimi, viešpatė Jėzau, aš noriu, kad tu pakeistų mane. Aš noriu būti kitokiu asmeniu viešpatė. Garbinkite viešpatį. Viešpatė, aš nesiskelbsiu milijonieriumi. Aš nenoriu to. Mes nenorime namų, žemių, fermų didelių, visų tų dalykų. Viešpatė, mes norime to, kas mums teisiai priklauso. Ramybės, džiaugsmo, pakantumo, atlaidumo. Viešpatė Dieve man, krikščionių lobiai, tai nėra šimto dolerių kupiūros, didelės banko sąskaitos, dauguma žinio žmonių tai turi, bet jie nebeturi dorybės, meilės, atleidimo, supratimo. Viešpatė, aš noriu to, apie ką kalbėjo tavo pranašas, kad jis galėdavo smarkiai nesutikti su žmogumi, smarkiai, karčiai. Tačiau jis galėdavo apkabinti tą žmogų, lyg tai nieko nebūtų buvę savo širdyje. Kodėl mes to nebenorime žinioje? Dauguma iš mūsų, jeigu mes su kuo nors smarkiai nesutinkame, mes niekada nesijausime, liktai nieko nebūtų buvę. Gėda mums, padėk mums viešpatie, padėk mums, tai yra lobiai, kuriuo aš trokštu. Viešpatie, aš noriu melstis už tuos, kurie mane apkalba, kurie nuvilia mane. Aš noriu atleisti tiems, kurie kalba melus ir gandus apie mane. Aš noriu neturėti jokių blogų jausmų savo širdyje. Aleliuja. Ar jūs irgi norite to pačio, šių turtų? Ar jūs galite patikėti, draugai, kad Dievo saugyklos yra pilnos šių dalykų? Ar mes norime jų? Ar mes norime būti tokie kaip Jėzus, kai mes galime atleisti, mylėti? Aleliuja! Ar viskas, ko mes norime, tai yra nauji namai, automobiliai, daugiau to, nuo ar trečio? Ar tai yra viskas, ko mes norime? Ar tai viskas? Nejaugi mes nenorime tų antgamtinių dalykų, kurie turi amžinybės vertę, kurie niekados nepraeis. Atleidimas, apriškimas, džiaugsmas, malonė, pasigailėjimas, aleliuja. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tie, kurie turi tyrą širdį, nes jie regės Dievą. Aleliuja. Aleliuja. Pripildyk mano taurę šiais dalykais, Jėzau. Pripildyk mano taurę šiais dalykais šį vakarą viešpatė Dieve. Aš iškeliu ją, aš to noriu. Aš noriu daugiau tavo dalykų. Aš išpažįstu tai šį vakarą. Aš išpažįstu, tu esi mano atleidimo šaltinis. Tu esi mano meilės šaltinis. Tu esi mano suvokimo šaltinis. Tu esi mano šaltinis, kada žmonės mane nuvilia, broliai mano. Kada aš turiu juos atvesti prie tavo sosto, kaip pranašas pasakė, aš atvesiu juos prie Dievo sosto ir kai sugrįšiu, aš užjausiu tą brolį. Tu esi mano šaltinis šiuo atveju. Aleliuja, aš noriu būti toks kaip tu viešpatie. Tu niekados neturėjai namų, žemių, verslų, tuo, ko buvo pasaulis susirūpinęs. Bet tai, kad tu turėjai, tai neturėjo pinigų vertės. Viešpatė Jėzau, padėk mums šiandieną atidėti į šalį mūsų kūniškus troškimus, tų fizinių norų, kuriuos mes turime, kad tai būtų pakeista dvasiniais norais, kurie turi vertę. Viešpatė, suteikitai. Suteikitai viešpatė Jėzau. Aleliuja, aleliuja. Ar kas nors norite, kad jūsų taurė būtų pripildyta tuo šį vakarą? Iškelkime rankas simbolinėje formoje viešpačiui. Štai mano taurė. Viešpatė, pripildyk ją atleidimu, pripildyk ją gailestingumu, pripildyk ją viešpatė stiprybė ir stabilumu, pripildyk ją dieviškų charakterių, pripildyk ją viešpatė, kad aš nebūčiau užsispyręs darbe, bažnyčioje ar kitur, kad aš neverkšlenčiau kaip mažvaikis, pripildyk ją atleidimu, pripildyk ją viešpatė savimi ir savo galestingumu. Aleliuja, pripildyk ją suvokimu, pripildyk ją prieškimu, pripildyk ją užuojautą, pripildyk ją viešpatie savo dievišką meilę, pripildyk ją viešpatę Jėzau, nesibaigiančių tėvo dosnumu, tėvišką natūrą, pripildyk tai. Viešpatė Jėzau, suteik tai. Aleliuja, aleliuja. Tai mes būsime kaip ta brangioji lelyje, kuri braunasi per tą purvą, per tą šlikštybės visas. Ir galiausiai jį pasiekia vandens lygmenį. Ir kai tai padaro, jį po truputį pradeda skleistis. Jinai pasiekia paviršių. Ir jinai iškyla jinai stiebėsi, kyla ir galiausiai, kiek ten bebūtų tų metrų, jinai iškyla ant paviršiaus ir jinai pakyla ir jinai pražysta ir gražus žiedas pasimato ir atitinkama laikotarpį jinai žydė ant paviršiaus vandens. Atskrenda bitė ir paima savo porciją, drugelis atskris ir paim savąją, įvairūs vabžiai, žmonės eis pro šalį ir bus apkerėti jos grožiu. Ji yra kaip tarnas, kuris dirbo, stengiasi. Ir dabar jie atsivėrė visą savo esybę, kad suteiktų naudą kitiems. O viešpate, padaryk mane kaip ta lelyje. Padaryk mane tokia lelyje, viešpatė. Te aš brausiuosi per tą purvą, per tuos sunkumus, per tuos savo gyvenimo dalykus, kad galėčiau pakilti ant to vandens paviršiaus, kad galėčiau pražysti tuo grožiu viešpatė, kad drugelis galėtų atskristi ir pažiūrėti. Bitė, viešpatė, galbūt šio pasaulio piligrimai, kurie yra išvargę kelionėje, galbūt jie sustos pakelėje prie to prūdo žmonijos, jie pažiūrės į jį, galbūt jie mąstys, kad norės iššokti į tą prūdą nusiskandinti, bet jie pažiūrės jie į mane staiga į tą gėlę. Tai atgaivins jų sielą, tai kažką jiems suteiks. Viešpatie atsimink mus, Happy Valley bažnyčia. Aš neprašau mums daugiau pinigų, daugiau materialių dalykų, viešpate, tai mes būsime labiau panašus į tave. Padaryk mus panašesnius į tave. Suteiktai viešpate Jėzau. Suteiktai viešpate Jėzau. Aleliuja. Aleliuja. Išmokyk mus viešpatė. Treniruok mus. Kaip tapti tokiais, koks tu esi. Oh, viešpatė Jėzau. Garbė Dievui. Garbė Dievui. Aš laiminu tavo vardą šiandieną. Aš garbinu tave, šlovinu tave, Jėzau. Aleliuja. Aš tikiu. Aš priimu. Aš išpažįstu. Aš išpažįstu. Ačiū viešpate Jėzau. Pašlovinkime jį dabar vaikai. Atsiverkime, atverkite savo rankas, savo laiškus, savo lapus. Priimkite dangaus lašus. Jeigu jauti kartelį ir skausmą, nukreipta į individą. Oh, o, tas žmogus man tą padarė. Pažiūrėk, brolis Brankamas pasakė, jeigu nori išlikti su dievu, išlik švelnus. Jeigu nori išlikti su dievu, išlik švelnus, atleisk. Eik tuo keliu tiesiu, kuriuo jisai ėjo. Nenukrypk į šalį, kai tu pyksti, ginčijasi, barniai, tai yra žemiau tavo ligmens, tai žemiau tavęs. Pakilk į vandens paviršių, kaip lelyje. Atsiverk, pražysk, leisk Jėzui šviesti per tave. Sugėdok, Hari. Šlovinkime jį dabar. Galbūt tu jau esi ta lelyje, tu myli jį ir visą tai, bet šį vakarą tu jautiesi, lyg tau reikia būti atnaujintam. Atverk savo širdį, savo rankas, savo protus, dvasę, sielą. Viešpatė, man reikia atgaivinimo, iš viešpatės akivaizdos. Žinote, kartais atgaiva pasireiškia šauksmo formoje – arba kitoje emocinėje būsenoje. Žinote, man patinka tai, bet yra kitas metas. Žinote, kartais kaip vasara būna, kai pradeda labai stipriai lyti. Dauguma iš šių vietovių yra labai kalnuotos, stačios, mano kiemas, kaip ir jūsų. Ir žinote, smarkus lietus viską nuplauna žemyn. Bet kas man patinka iš tiesų, kada žemė įsigeria kada lietus lyja iš lėto, kada lietus gali įsigerti, o ne tiesiog nutekėti žemyn. Žinote, kartais jūs šaukite, tokie pasidarote emociški, bet man patinka kartais lietus, lėtas lietus iš dangaus, kada tai purškia lietai, vis daugiau susirenka, ant stogo susirenka ir tiesiog pasiekia tą lygmenį. Jis žino, koks turi būti tas lygmuo. Lyja, lyja, lyja, valanda praeina dvi valandos, trys valandos ir o, jūs matėte tai. tai. Medžiai, žolė, lapai, jūsų daržovės, viskas atsigauna, atrodo, jie tame lietuje yra perkeisti. Jie tiesiog atsiveria, atsidengia, lapai būna tokie susiraukšlėję, susiraitę, mes tokie kartais spigliuoti pasidarome tokie, žinote, sudžiūvę. Bet kai lietus pradeda lyti, mes sakome, o, man patinka, aš myliu visus, aš myliu visus. Štai, tiesiog išliks stovėk tame lietuje. Tiesiog įsigerk, permirk. O aš norėčiau, kad mes taip permirktume šį vakarą, kad einant būtų toks garsas šliupt, šliupt, šliupt, šliupt. O, aleliuja. O, Lilijos, ką jūs apie tai manote? Ar jūs norite permirkti? jo akivaizdoje. Ar galime jį pagarbinti truputėlį prieš baigdami? Broliai, jūs žinote, dabar nesninga, tad galime ilgiau užtęsti susirinkimą. Mes galime pasilikti. Šlovinkime jį dabar. Pripildyk mano taurę viešpatie. Ko jūs norite? Ko jūs norite savo taurėje? Aš iškeliu ją aukštyn. Mano viešpatie. Ateik ir numalšink mano sielos troškulį. Viešpatie, aš turiu troškulį šį vakarą. Dangaus duona, pamaitink mane iki soties. pripildyk mano taurę. Pripildyk ją atleidimu, malonė, pakantumu, švelnumu, aleliuja. Te tai aš būsiu kaip lelyje viešpatė. Užpildyk mano taurę viešpatė. Aš iškeliu ją aukštyn. Viešpatė. Ateik ir numalšink mano sielos troškulį. Dangiška duona, maitinki mane iki soties. Pripildyk mano taurę viešpatė, pripildyk ją. Ir išgydyk mane. Štai mano taurė viešpatė. Viešpatė Jėzau, aš keliu ją aukštyn. Ateiki ir numalšinki mano sielos troškulį. Dangiška duona, maitinki mane iki soties.